за вуліцамі, за хатамі, над лясамі і полем узыходзіў месяц. Вячорнае неба было чыстым і шырокім, прытульна і вольна скрыпеў снег под нагамі, але была зімовая цеплыня і спакой. Ганна паволі ішла вуліцаю, рассеянымі, зіркамі акідала хаты. Яшчэ не сцямнела зусім, і востра вырысоўваліся ў небе вельмі выразныя абрысы далёкіх і блізкіх дрэваў. Далёкія кусты ледзьве цямнелі няроўнаю стужкаю за полем. Усё маўчала і слухала. Ганна адна была на вуліцы асалода ад гэтага спакою поўніла яе. Раптам утрапенне пачуццяў ускалыхнула яе. Абое яны памкнуліся былі прыпыніцца нават несвядома на адзін найкаротшы момант зрабілі былі гэта яна і алесь, што прайшоў насустрач. Пасля пайшлі, і цяжка было ганне разабрацца ў наступныя хвіліны в сваіх пачуццях і ў вострай трывозе сваёй. Адно сказала добры вечар. І пачула яго гэтакі знаёмы голас: добрый вечар. Як дайшла да сваёй хаты, прыпынілася на хвілінку ў варотах, не азірнулася назад, а паглядзела на верхавіны, высокіх дрэваў на чыстым вячорным небе. Сёння ж напішу пра гэтую трывогу сваю Андрею. Але прыйшоўшы ў хату, пасядзела моўчкі каля акна і на доўгі час пахавала ўсё гэта ў душы сваёй. Але жа, выйшаў сад, глянуў на паплавы за ім, на ружовую стужку захаду над чарнатою лясоў, адчуваючы, як у вострым смутку сціснуліся грудзі, увайшоў у хату. Маня, хадзем гуляць, куды? Хадзем от, апраніся. Взяў яе под руку, пайшлі яны вуліцаю поўнаю гучнай цішыні. Ледзьве ружавеў захад. Да часу мы гэтак мане жывём, як да часу. Гэтак як цяпер? Пра што гэта ты гаворыш? Гаварылі хату ставіць новую. А я подумаю яшчэ чаму каб усю гэтую вуліцу да гары нагамі перавярнуць что ты думаешь гэта нічога мне не ўцяміць ведаеш вот гаварыў я с табою каморніку выпісаць на лето і папрацуюш я от як прайшлі ўсю вуліцу вярнуліся назад захад пацямнеў стужкі лясоў відаць сталі выразней юрка юзік весело морозілі руки стараючыся з-пад мёрзлага снегу ляпіць снежкі нато вы руки морозіце жэўжыкі снег цёплы это спачатку руки мерзнуць, а пасля ж гарэць пачнуць, як разагрэюцца ў снезе. Ну, я і права, каб я так жыў, што праўда, Ах вы жэў жыкі, Чаму? І яны пайшлі ў след, усе прыпыніліся каля хаты. Што вы цяпер робіце? Вучымся. А я яшчэ і тату памагаю гумне. Я помагаю, когодзя коня паіў. Ты ж вядра са студня не дастанеш. Уга, не, лепш нават за цябе. І все засмяяліся. Маня глядзела на іх абодвух малых, радостна неяк прыхільна, з добрай усмешкай. Але жартаўліва падхапіў іх кожнага пад паху падняў і паставіў на зямлю лёгкія вы якія. Я за юрку цяжэйшы, зусім ты за мяне не цяжэйшы, бо і цяжэйшы, А як жа вы ведаеце абодва? Мы важыліся яшчэ ўлетку. Дык я ж і быў цяжэйшы, не я <laughs> вы абодва роўныя зноў падхапіў іх тыя рагаталі ай пусці я лезь яшчэ надарвеся мы ж цяжкі я мало что ты гаворш вот паглядзіш ну возьмеш пагладзіў іх абодвух па галовах расціце сынкі расціце браткі вучыцеся вырастайце выростайте моцнымі дужамі расціце вы ростайце бяжыце дадому не мерзнеце у хаце запаліў огоньнь мацеры не здаровілася спала укрыўшыся ўся ватовымі вопраткамі маня пачала брацца за нейкую хатнюю работу пачакай маня посядзі чаму от посядзі пагаворым сеў каля яе абхваціў руками яе галаву, цалаваў валасы твар. Абое свавольна паглядалі на ложак, То ці не прачнулася маці. Чуеш, маня, Гэта ж паўната жыцця. А часам ты сумны нейкі бываеш, мала што. Ты на гэта не глядзі, і яшчэ галубіў яе, забываўся на ўсё. Пусці, Алеська, я буду рабіць, што всё роўна ўсяго за век не пераробіш, пачакай. Хораша добра глянула яму ў твар. Яшчэ хадзем гуляць, маня. Добра і яны пайшлі ў вячорны спакой бачыць і слухаць, як востра жыве ў ясных далях, замарожаная снегам зямля.